Càpsules musicals amb Rafael Corbí. Avui des del 2017, l'àlbum Never Gets Old de Joe Nichols. Time has a way of wearing on things Puts another ankle on your skin Another dollar on your overhead, don't it, baby? Yeah Never Gets Old és el nou àlbum d'estudi del cantant americà de música country Joe Nichols, realitzat a través de Broken Bow Records amb el segell Red Bow el 28 de juliol del 2017. Un àlbum que incluïa els senzills Never Gets Old, que és el que escoltem, i també el Billy Graham Silver. Yeah. Sometimes it feels like a broken record Escoltarem alguna de les eh, cançons que formen part d'aquest àlbum, com per exemple el senzill Billy Graham's Bible, eh, que havia aparegut ja amb el seu àlbum del 2013 anomenat eh, Crickets. També una versió que va sortir després en format de vídeo single Baby God's Back de Sir Mix-a-Lots interpretat al costat del comediant Darren Knight. També la cançó Diamonds Make Babies eh, que s'hi trobava, en aquest cas havia aparegut a l'àlbum de Dirks Bentley del 2012, aquell anomenat Home. Eh, Joe Nichols, el personatge que ens acompanya avui, Joseph Edward Nichols, nascut el 26 de novembre del 1976 a Rogers, a l'estat d'Arkansas, als Estats Units. Joe Nichols va debutar l'any 1996. Like a book on a shelf Taking up space Like a six string in a closet Locked up in its case I was lost and alone Just another man Till you finally picked me up and made me who I am. I'm like Billy Graham's Bible and that old guitar. Joe Nichols va debutar l'any 1996, de fet a nivell en discogràfic, a través dels de segells Intersound i Giant. El seu primer àlbum va ser el Joe Nichols, eh, publicat el 1996, eh, senzills que havien aparegut d'aquell primer àlbum com el Six of One, Half a Thousand of the Other. Des del 2002 va firmar per Universal South Records, ara conegut com Showdog Dog Universal Music. Àlbums excepcionals i cançons com el Tequila Mason, Clothes Fall Off, el Broken Heartsville, el Jimmy That o el Sunny and 75 i fins i tot aquell gran senzill anomenat Yeah. I never dreamed I'd ever be the me personatge destacat del món de la música que avui ens acompanyava amb les cançons que formaven part, com deien, d'aquest àlbum. Un disc magnífic, amb cançons com aquesta tan destacada, aquest de Billy Graham's Bagel. Oh, but lying in your Una cançó excepcional d'aquest personatge que el, el seu pare, que era un camioner i que havia tocat la guitarra en diverses bandes de música country, fins i tot en que Nichols havia trobat eh, treball amb una banda de rock abans de treballar com a dijòquei de música country. La seva família és eh, una part en descendència Cherokee. Escoltem d'aquest mateix disc també la cançó Baby Got Bad, com dèiem, al costat de Joe Nichols i el comediant Darren Knight. Girl, look at that. Coach bag. She ain't got no coach bag. You know damn well I come from Trade Day. You know it did. She got that hair stacked up. I reckon she thinks the higher it is, the closer to heaven. She gonna need heaven. She gonna need some Jesus in her life come through here doing that Tennessee walk. Ain't nobody got time to look at that girl. I like big butts and I cannot lie. You other brothers can deny. When a girl walks in with an itty bitty waist and a round thing up in your face, you guess wrong. You know Cause you noticed that butt was stuck Deep in the jeans that she's wearing I'm hooked And I can't stop staring un àlbum molt destacable si us interessa tenir més eh, música country contemporània amb aquest en disc, com dèiem, el nové de la carrera artística de Joe Nichols. When a girl walks in Cançons eh, precioses que ens han acompanyat amb el programa d'avui per donar a conèixer una mica més de la seva música i sobretot aquest eh, treball en discogràfic que, eh, que com hem comentat, s'anomenava d'aquesta manera Never Gets Old. Diamonds Make Babies. Avui heu escoltat la música de Joe Nichols entre nosaltres. Make daddies, make changes, they don't changes they don't always wanna. I know that you love her. She's one special lady. But I'm telling you, brother, diamonds make babies. it might sound a little crazy, but diamonds make babies.